ahapetik emanaldia, jesuna baten ezagutza. Astelenetan atxaldeko lauetan eta errepika igandetan goizeko sortziak terditan. Ahapetik emanaldia. Euskal Irratietan. Egun honen zuleak eta ongietori ahapetik emankizun nuntarat. Aldiuntan, joan den asteko emankizunaren segida izanen dugu, elgarrizketa Nikolau Lerizarekin. Behorleitara, hartzain dena ameiketan, eta funtsian, joan den asteko emangizunean hori kondatu dauku nola pasatu dituen ameiketako urte horiek. Nikolauekin segitzen dugu elgarrizketa, ameiketatik etxera titzultzian eta nola lotu den sortetxean, beti argitzuren eskutik. Nola deliberatu zinen berriz eh, etxea ditia? Tato, beti ez nahi anegon, etxean... Eh, usaila banean etxekoa. Ba, zer zinez etxean zer zinuten laborantza tipia? Laborantza. Ah. Laborantza. Ardeak eta behiak. Ta, etxean enok zen, bazen beste anaiat? Ba, goa eskondu zen. Eskondu zen. Herria merian, ba, ba e, beste etxeatea atea zen. Eta, zien etxean, nor gelitu zen? ene, ba, gure anaia at. Ja. Ba. Hila da gaixoa. Hila gaixoa, gaztiagoa. Ando mhm. emil, ando emil da. Bai. Ba, ba, eta ordian, etxe horrek ere badu bere segida. Ah, bai. Ba, ba. segidan dira, ba. Segitzen dute ondokoak. Ba. zu dintzinela ikunat, uh, segitu zinin zure etxean ordean? Zure ah. nahiakin? Ba. dena. Ez zuten sobile beharrik ez. Ez, ez, ez. Ze lan abazen Langilea da behar. Ba. Langilea da behar. Hor bai, bai, dian, ogoita bat urte bat zinitin, oita ama bi ama, urte zinitin, una dintzinela iberiz, eh? Ba, ze horro, mhm. Ba, ba, ba, Eta eh, bian haien dako bazen lana hor etxean? Ba, ba. ardekin mendian be, behar bat, udan. Udan eta ba, ba, lana ala jinkoa. Etzen, etzen guaiko masina ege. Eskuz dena. Iatzeak, eskuz. Eta gainera ordian hemen ardia deizten zian, beti ardia deitzi behar zian. Aba deitzi behar beharaiz. Hemen ba. Hmm. Eta hemen... Uh, er... hemen zen ba historia. Ah, hemen lan gehiu alare ez? Edo ez den berdin? Hau lana... Ebengo jendek in lanetik bizi zen. Ba. Ari, ari etzenak etzien etzien inen dauze. Eh? Me, amiketain aldian hemen lan gehiago bazen edo gutio? Ba, ga, gauza gutio indako lan anitz. Ah. Gauza gutio indako lan anitz. Ba, egan nahi duzu irabazitipia indako lan aniz bazela? Ha, ah, ba, ba. Mhm. Hori da. Eh, zu nahi du hor biak bianaiak laborantza hortan zinezten, laborantza tipi batean, biendako ateratu guzie eh, bidea? Da, ba ni, ni, ni eniz ezkondu, eh? Ah. Ni ezkondu. beste naz, amiketako itzuli hortaik, batu eh, zu horitzapen honak? Ta, ez dut, ez dut penaik ez, han, izan izala. Ah. Eskualdunak elgarretaratzen zineztena hartetan? Ba, ba. Ba, gu langileak eh, bana nauskeak ba hartzeko. Mm. Nauskeak elgarretaratzen anitzi hauseak beti hoeki dira. <laughs> ba, eta e, alare zien artian zeiten zinuten Baskari inoa, telgar kantu uste olako? Bon, e, e, ez, ez dira gehan denak batean herrira joain. Ez, hori bakotxa bere noiztien no, no noiztien ahal edo ez dakit. Mm. Ni eniz eh, herrira joan nahi biziki. Mm. Bi, biziki dute Kalifornia joiteko eta hula. Na, ez e, egon ezan, gau egon. Ne badan asko dira hartzaiak, hemen bastan dik joanak. Bertan utzita jaiot eta adiskide danak gogoan dauzkat negar eginez, zer esan zizkidan amak, azken agurra eiterakoan, eman zizkidan lastanak. Xutik lurrontan nabilen arte, aztuko ez zaizkidanak. Nik ne badako ardi eta behiak gogoan nintuen beti eta ametsa horbi urtzen zait neretzako bizitoki bakar dadia mendian zerdan pasaduenak badaki oitu gabea joaten bada, sofrituko du galantki. Nik orduan han ama beharta, ura gaixoa urruti. Beste naz, leku ederrak didea zuretako, hemen gualdian, zer diozu? Ah, leku, leku, da, leku, leku, <laughs> Muntza bat dela da. Ba, ah, ba, lare, ez zira gelditu eh, behiz jintzira eskuale eh? Ba, hori da. Hori da. Ah, hemen zinin familia guzia hanet zinin, uh, ba, eta osebak bat alare? Ba, ba, ba, hek, ba. Ba, na, ba, hek, hek ega go, goizik hiltzen. Ta geho, oseba, oseba, ba, gero baiakin, ba, oso bagaixoa untsa erituik untsa erituik zen eta hil zen biztan dena hil zela ez dakitze burgia galdu zen ikuste mm. badira apena gane ba, ba, ba, denetan bezala maluroski ez dira denak mm. denak lorian ez mm. Bo? Baina, ona dintzinen alare, ez dakit, eh, jendek badute, eh, beren burutan, eh, amiketan, aberasten zela. Zer ba, diozu? Ba, aberasten, ba. ba. Badira, ba, sosa hondiak eduztenak. Badira, baina, heke hiltzen dira. <laughs> Oh, baina, ez zira jauzga bedin, unat, bazinin balare, ba, zeiskat, ba. beharrik? Beharre, Beharre, ba. Eta sosorikin zein duzu? Sosorikin zer egin? Sosua bali mauzu mauzu ba, manera frango. <laughs> Ez ez, ez du zure hartaldia erosi zinin edo zein? Ez ez ez. Ez ez ez. Indut itena altzena neure ustez neure ustez untra dena na ni en, en intzan e, eta enien ideia hori mm. aintzina segitzeko ba. launtzeko ah? ba. Ah? ba. launtzia indot bai. ba. ba, ordean etxe kolaborantza laundu duzu ba. Mm. neure neure hurranak ah altuanak. Ba, eta guai, zure sortetxe hortan gaztiak plantatia dira? Ah, guai, guai, etira. Uh mhm. -huh. Eneatek bergote noaitekin. Mhm. Ba, be. Nien itxotik egiten hau. Ah, ba, ba, baski nik ere ez. <laughs> Kontent izan behar da, lare ikustia etxiak segida badiela ez? ez dute etxe guziek beren segidaik? Ba, dena. dena izain dute zein, izain dute zein, ba, aldutena, aldutena inen dute. etzinen berriz joan amiketat. Joan eta jin, eta gero etzinen berriz joan. Ala ba, be, beste joan jin bat zuen duzuia. Batu bi itzuluinak. Bi, bigarren alaburra. Ba, ba, bigarren itzulian ere berriz uh, hartzain bezala joan zinen, eh? Ah, ba, ba, beti hartzain. To, be, eh, noat eh, leku bereat edo? Ah, ba. ni horri nautu kalekirin hau beteri irilana. Ba, zer nahi du, maite zinin, eh? berri joan mazira, da maite baitzinin, alare? Ba, banake nola, nola iten zen, hango ah. afera. Ah. Ba. No, eta, ze, ameka urten burian berri jintzinen e, eh, unat, behor lehirat, eta gero, zoma demoren burian berri joan Ha, ameka urte, alo, den, denak batean totinak. Ah, ba, ba. Denak batean bi garren aldean bi urte eta e, erdi edo holautina. Mm-hmm. Mm-hmm. Bi garren ean. Eta etzinen hanko katu, eh? Etzinen haneko nahi, eh? Eta niz gelditu Badira gailtzen dienak. Ah, ba, ba, ba. Zug nahi uzinin txartu unat, eh? Toa. Bago txak batu bere ideiak. Ba. Ah. Ba. Ah. Zertzinin eh, zure sortetxeari pentsatzen, zure herriari pentsatzen? Hemen elaket, hemen elaket. Ni hemen eh, guztian, eh, hemen lanetan eta berdin hartzen itzen eh, guztian. Ah. Berdin laketa lo. Ah. Difenta da, oa, hemen hartzuari eskutrezekin, ordean. Hmm. Demora hartan. Hmm. Na, usatea beginen. Bai. Ba, ba eskutresna zer diozu aitzura eta xispa eta arrestelia eta tailua eta... Ah, Tailia. Horiek horiek behaute hilie. Eh? Ah. Hori behaute hilie. Ba. Ah, Justut behor lehiko xoko horietan, eh? Ba, ba. ba. Ze, tailuz, ze, jatzetan aizinen edo belarretan ere tailuz? Ba, ba, ba jintzen bafite moto fosuzo. Jintzen baf. Gio, anaia, anaia ezkondu gaitzen. Hak, hak, ni, ni panoge hio balezin ba, tresekin. Tresekin. Gaixon gizona. bai, bon, eh, tailua erabili uzuzuk, anitza? Ba, ba, ba, ba, e, e animaleko talukaria ez zona alo. Iten alina. Ah. Iten alina. Madira talukari hunak ez omait. Ah. Talia zorrozten untra eta behiratzen lurrian eta mm. badar, emelge difentzia. Mm. Badira talutan hm, talukari harraruak. Ah. Ah. Zuetzinen hain trebe ordean tailuarekin. Ah, ba, ba, ah, trebe ba. Trebe ba, Ba, hobiak baziela badakit. Ah, ba, nahi du ordean, ardura berzin nila zure eta hilia sorostu? Bon, eh, ja, jartze mazauzu, e, e, ezin, ezin pika behar zu bat ba. ba, ordean, errazu nola sorosten zinuten eta denboran? Ta harria bat zen, eta sorostekoa. Hmm. beste bezala, tiritarra tirriterra. Baze, ahriaren gainean zartzen zinen zure tailua? Eh? Eta gero, mailuarekin koska-koska eh, edo? Ah, hua, ta, mehertzea da hua, ah. ta, tail, mehertzea. Zorroztia hula da. Ah, ba, ba, ba. Zorrozteko ahriarekin? Ba, zorrozteko ahriarekin. Ah, ba, ba, mm, Eskualde batetat eta gero bestaldetik, ba, ba, ba. Mm. Ba, ba, ardura gelitu behar Ah, hori da. Nolako nolako epailea zie. Sogosteko <laughs> e, harriua eh, atxikitzen zen, hor gerrian ez, nola atxikitzen zen, e, e, espikazazu? Ba, bazien atxikitzeko untzia. Ah, ha, ah, zurezkoat, eh? Ha, ba, mhm. hartan sartzen. Ah. Eh, eh, uraikin zen? Uraikin, ba. Thank ah. ba, you. Uztailien mehatzen ere izan zira, nahitez? Ah. Surrustu, baina mehature behar da. Mehatzea, bestalde da. Ah. Hua, martiliaikin. Ba, da. Ba, Mehatzea da, hua. Ba, mhm. ba, zer nahi du, surrustu haintzin, edo sobera surrustuz bezala, gero noizbait behar dara mehatu. Lo ditzen da. Ba. Hauzu berriak. <laughs> Ah, eh, Bertut bildu dazkitzun guztiak, hori hot ba? Oh. Ze laborantxan gero besteik hemen, zeiten zen. Eh? Zertaz hori zira laborantxean hemen. Eh, Demoran ere belajak eta eh, ziren, metetan. Ez ziren belajak guai bezala buletan zartzen eta txatzartzen. Me, me, metatzen gintien. Ba, ba, barnat ere maitean. Ba, mm. batzutan bizkarraz, batzutan bizkarraz, geho, somaitzu or, orketan eba, na, ze, ze den, eta nuntzinen, eta bai orta, hor bada, lekea ikusiz. Ze, lehatxunak ere baliatutu zuzuka, bizkarrian, lehatxunak? Lehatxunak, ba, lehatxunetan. Geho, altxatzalia behar zen, bizkarreat, bai. lahontzalia, ara, mhm. eta hua, hua, hua egiten, eta bestia ere maiten. zu, zer zinen zu, eh, lehatxuna hilea edo ere mailia? Edo biak egin duzu? Ere maiten, ah. ba, iten eberdi, mana. Ah. Ere maiten ba. Ah. Deurien kargazen bizkarrian, eh? Ha, ah, ere maiten altzen guzia no, no tornia zen. Mm. Ba, ahalaz tornu, tornu una, ba. Mm. Ba, ba lehatsunak tipio, eh? Ba, batzu tipio eta bestatzu ahondio, edo? Lehatsunak uh, eh, apepres berden zu dira, eh? Mm. Me, hola, belagako hola sartzen eh, eh, borda aski urbiltzin nela, ikalare? Ba, ba, ba, biztan dena. Ah, ez, ez urrun ez? Mm. Urrun, atzira, Paul Urrun, fra, frankotan Urrun bat launa, eta geho bidean trukatzen zen haikin berdin. Ah, ba. Haizu, distantzia buskatzen laik. Ah, ba, ba, ba. Ba, ba, egen edu, bidian zure lehatsuna beste noaiti pasatzen zinela, eh? Ba, ba. Ur, urrun Ba, ba, ba. Ah, eta orgak noiz baliatzen ziren orgek ere behar zuten e, batu? Zien una egiten, eh? Le, nolako pentsia duzen. Mm. Nolako pentsia den. Hane, behar lehi ez da ordokia, eh? Yes. Ez eh, behar lehen izbada, ba? Ah. Ah. Ba, he, uh, lehatxu, ere, uh, eta bizkarra akitu zauzkitzu, eh? Bo, mana, adin, adinetan, a A y ag anu ternau i ചെറുനായി Mm. eta gero, ez dakit eh, bestelan batzure bazien, ba? Eh, aipatu du belak sartzia, jatziak ere iten zinituzten? Ba, biztan Eta jatze baiten ere, bazen lan, eh? Eta hori ere, maldetan zen? Jatzia, gero masinaik, ne, ma, ma, masina jintzelaik, eh, haikine leku hobenak iten ziren, mm. besteak, besteak taluz, mm. bieta igalo pietaik. Baina, iatze guziak etzien etxatxartzen, hana txikitzen zien ez, metatuik, meta handi batian ez? Ba, mendian. ba. Eta geho, ekartzen zien, negian berdin. Behar Ba. Behar ordean. Mm -hmm. Ba, ipazazu, meta horren egitean, nola iten zen, iatze meta hola? Meta? Ba. haga, haga sartu lurrian eta eh, hain ingurian, hain ingurian, goiti. Ah, ez haude, eh, azpian ere etzena prestatu behar azpia? Ah. Ez? Piano, iatxeat. Ah. Iatxeat, petik azteke, muturreano, eta behartzen bildu geho. Bildu, e, euria lerra zain. Ah. Eta, kaskoan, e, metain kaskoan zezartzen zen? Bon, zohi hartzen indiegok. Mm. Lurpuskat, Engai meher azartuik. Ah, ah. eh, Luka. Ah. Ez zan eta aizeak ere man. Egan nahi du, luk puskat egondan mozten zen? Ba. Muturati behit izartea. Ba, ba, ba. eh? Ba. Da, mhm. bo, untsa egoiten zen azken ian iatzia? Han, hartan aizan gira, aliz, aliz. Ba, iatzi guazen dako baliatzen zen? Da, kahalen pian, zartzeko? Ardien ala behien. Ba. Hen etzan geha huazen. No. Lohitzen zelaik kam eta berriz, berriz gauza bera, mm -hmm. iatzia beti. Mhm. Gio, zu denboran ere uh, eh, gazteinak ebiltzen ziren? Ba. Aizan zirea gaztein biltzen? Ba, ba, gaztein biltzen aizan gira. Halo, ni, ni baino gehiago aizanako adira, baina nire behar ba, hartako duia gaztain doia bak indian, goa hona. Mm. Ba, ba, gaztaina frango. jaten indian, eh? eta nekian, sasoin batean, gaztaina paderan e, erreik, mm. erreik. Gaztaina gauza hona da. Bai. Bame, denboran gaztainua atxikitzen zen, eh? Nu, nun atxikitzen zinuten? Ze gaztainak. Eta ah. me, meta atian. Ba. Ah. Aterbian, me, meta atian. beren mokotxetan edo... Ah, ba, ba. Ha. Gio, zomit me, behertzen harrotu buskat. Hmm. Ba. Airi esagazteko edo. Ha, ez e, Ez ziten eta... E, ez ziten handeatu edo, hmm. Egan nahi du, gaztein, eh, gazteinak uh, eh, arboletik eh, botatzen zinituzten? Ah, ah, ah. Ba, jendiak jendeak, jendeak, hagaikin, hagaatekin. Mazien beragero horiak efrango, ona, erola azten eba, ono. Mhm. Gaiz, gaztein ehausten, ahzen zinezten, eh? Ole? ehausten, hola ehten da ez? Gaztein egozten, ba. Mhm. Eta gio, eh, negu guziko bazen gaztaina edo oh, istan ez hasteko? Soin buskatia ma. Ba. Gio, al, al, alfertzen nahi baitzen handara. Bai, ba. Hala, horritzapen hona dira hori denak, eh? Gure pentze xola xolan, xerrikumen ere kilan ari gira lan eta lan, gaztena bil, gaztena jan, gaztena bil, gaztena jan, astezkena jindenian, gaztena bil, gaztena jan, ne horrez da ikastolan, gaztena bil, gaztena jan, astezkena jindenian, bil gaztena joan, ne horrezta ikastora. Hortan utziko dugu Nikolao Leriza, mil esker handi bat gurekin beraz momentu hori pasaturik eta xetasunak emanik, bai ameiketako esperientzia hori nola bizi izan duen eta nolako horretzapenak oraino atxigitzen dituen. Mil esker zuri Nikolao eta beste bat arte entzuleak. Ahapetik emanaldia, jesuna baten ezagutza. Astelenetan atxaldeko lauetan eta errepika igandetan goizeko sortziak terditan. Ahapetik emanaldia. Euskal Irratietan. Euskal Irratietan.